ter, para TV, habis kan ternak โลกะโลกะคือความมืดครอบงำสัตว์โลก This word loka นี่มันเป็นยังไงความเป็นอยู่ของโลกวุ่นวายไหม สัตว์ล้องอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นทางโลกิยะจิงยินดีกับจุดนี้ ยินดีกับร่ำรวย ยินดีกับสวยงาม ยินดีกับอยู่นรก ไม่ให้เข้าไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วย ไม่ให้ล้มไม่ให้ตาย แต่ผลสุดท้ายเป็นยังไงสังขารร่างกายเกิดแล้วแก่เก็บตาย พวกสิ่งของร่ำรวยสวยงามเหล่านี้หนีไป 你给我。 ถ้าเราก็มาดูจุดนี้แล้ว ก็เป็นมองดูคนอยู่ในโลกโลกนี้คือละคร โลกนี้คือคนเล่นละคร When we see this from the perspective of the of the concentrated unified mind, we can see the whole world is like a theater, it's just like a big big play. ตีนป้อนหลอกลวงจิตใจ It's just like trying to fool the mind, trick the mind. ทำให้จิตใจของ มัวเมาเศร้าหมองก็คพักร่ำรวยสวยงามคพักสังขารร่างกายก่อนนี้ The minds of all the worldly beings are obscured and they are, they are tricked. Uh, why? s e c u this body, this c o n d i t i o n thing we call body. ดูที่ยางสมัยใหม่ทุกวันนี้ลูกลูกหลานหลานผมขนเล็บฟันหนังปอกออกไปหมดถ้าพิจารณาละเอียดแล้ว โลกนี้อยู่ด้วยความจอมปลอม พุทธเจ้าบอกว่าปัจจัตตังรู้จำเพาะตน That's what it would emphasize, this word pachatam, or knowing clearly oneself individually. ใครรู้ว่ากิเลสหมดไป หรือกิเลสยังอยู่รู้อยู่แก่ใจใช่ไหม One knows whether ให้ถามใจของเราเอง Those who are interested in those paths a n practice, we have to ask ourselves inside our mind. เราปฏิบัติทุกวัน ทุกวันต้องดูจุดนี้ต้องรู้จุดนี้ต้องเห็นจุดนี้ ถ้าดูก็เห็นก็รู้ ไม่ดูไม่เห็นไม่รู้รู้บุญรู้สวรรค์ รู้ลมรู้ใจ ว่าเป็นทำบุญ นะเห็นไหมนิมนต์หลวงปู่พรุ่งนี้เอาย่ามานอน